ahadakum hakika mmoja wenu yujma'u khalquhu linakusanywa umbile lake au yanakusanya umbile yake fi batni ummihi katika tumbo la mama yake mmoja wenu anakusanya umbile yake katika tumbo la mama yake arba'ina yawman nutfatan siku 40 aliyakuwa yuko manii kwa muda wa siku 40 anakuwa ni manii thumma yakunu alaqatan mithla dhalika kisha anakuwa pande uh, la damu mfano wa hizo hizo siku 40 yani baada ya kuwa manii kwa muda wa siku 40 yale manii yanajitengeneza zinapofika 40 zingine yanabadilika na kuwa pande la damu thumma yakunu mudghatan mithla dhalik kisha anakuwa ni pande la nyama mfano wa kisha anakuwa pande la nyama mfano wa hivyo thumma yursalu ilayhi almalak kisha anatumwa kwa kiyeye malaika anatumwa kwa kiyeye malaika fayamfuku fihi ruh yule malaika anapulizia kwa huyo mtu baada ya kupita hiyo miezi minne roho anapuliziwa roho wayumaru biarba'i kalimat na anaamrishwa yule malaika maneno manne yule malaika anaamrishwa maneno manne bikatibi rizkihi kuandika riziki ya huyo mtu wakati bado akiwa katika tumbo la mama yake wa ajalihi na ajali yake yani muda tukoishi katika hii dunia yule malaika anaandika muda ambao huyo mtu atabaki katika hii dunia wa hii na matendo yake ambayo yeye atayafanya kwenye hii dunia wa shakiyun au saidu na vile vile ataamrishwa kuandika kwamba huyu mtu ni mwema au muovu yani yule malaika pia ataandika kwamba yule mtu atakuwa ni mwema yani atakuwa muovu shakiyun ni muovu au saidun au ni mwema ثم قال فوالله alladhi la ilaha ghayru na hapa kwa Allah ambaye hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki kinyume na yeye na hapa kwa Allah ambaye hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki kinyume na yeye inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli aljanna hakika mmoja wenu atafanya matendo ya watu wa peponi inna ahdakum hakika mmoja wenu la ya'malu bi'amal ahli aljanna atafanya matendo ya watu wa peponi hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un mpaka inakuwa haibaki baina yake yeye na pepo isipokuwa dhiraa dhiraa ni kuanzia hapo kuja mpaka huku kwa hiyo mtu anafanya matendo ya watu wa peponi mpaka inafikia hatua haibaki baina yake yeye na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kipande kifupi illa dhiraa isipokuwa dhiraa fayasbiqu alayhi kitab kinamtangulia yeye kitabu kitabu ambacho tayari kimeshaandikwa fayamal bi'amali ahli an-nar akafanya matendo ya watu wa motoni fayadkhuluha akaingia motoni mwanzo anafanya matendo mazuri watu wanaona kabisa kwamba matendo yafanya huyu bwana ni matendo ya watu wa peponi haibaki baina yake yeye na kuingia peponi yani katika dunia baina yake yeye na kuingia katika pepo yani baina ya yale matendo anayoyafanya ambayo yanazidi kuingia katika pepo mpaka kufa kwake alafu wakati ule ule baki anafanya matendo ya watu wa motoni anakufa hali ya kuwa matendo yake ya mwisho ni ya watu wa motoni fayadkhuluha akaingia katika moto wa inna ahadakum na hakika mmoja wenu wa inna ahadakum na hakika mmoja wenu la ya'malu bi'amali ahli an-nar atafanya matendo ya watu wa motoni wa inna ahlakum na hakika mmoja wenu la ya'malu bi'amali ahli an-nar atafanya matendo ya watu wa motoni hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'u mpaka haiwi baina yake yeye na huo moto isipokuwa dhiraa mpaka haibaki baina yake yeye na kuingia katika moto isipokuwa dhiraa fayasbiqu alayhi alkitab ikamtangulia kitabu fayamal bi'amali ahli aljanna akafanya matendo ya watu wa peponi fayadkhuluha akaingia katika pepo hadithi hii ina mambo mengi ya kuzingatia pale aliposema ali abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kutoka kwa Abu Abdurrahman hii ni kunya ya ibn Mas'ud هذه كنية ابن مسعود أبو عبد الرحمن كنية ابن مسعود يعني كنية يا عبد الله بن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن كنية yake ni Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud hadha ismu hili ni jina lake Abdullah bin Mas'ud hili ni jina lake na Abdullah bin Mas'ud ni katika masahaba uh, waliopokea hadithi nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini yeye si katika habari yeye si katika habari kwa sababu yeye alikuwa mkubwa abadila ikisema abadila ni wale masahaba ambao majina yao ni Abdullah lakini walikuwa ni wadogo wakati huo wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Amr ibn al-As na Abdullah ibn Zubayr hawa ndio abadila hawa ndio abadila Abdullah ibn Mas'ud haingii kwa sababu yeye umri wake ulikuwa ni mkubwa sasa ibn mas'ud radiyallahu anhu anasema hadathana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ametusimulia mtume sallallahu alayhi wasallam kisha akasema wa huwa sadiqu ay wa huwa sadiqu fi qawlihi wa huwa as-sadiqu fi qawlihi wa huwa sadiqu fi qawlihi wa huwa as-sadiqu fi qawlihi mtusimulia mtume sallallahu alaihi wasallam naye ni mkweli katika kauli yake wa huwa sadiqu fi qawlihi mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkweli kwenye kauli yake mkweli sallallahu alaihi wasallam al-masduq mwenye kusadikishwa المصدوق من يصدقيشه katika jambo gani فيما ياتيه من من الوحي فيما ياتيه من الوحي فيما ياتيه من الوحي فيما ياتيه من الوحي فيما ياتيه من الوحي من يصدقيشه katika yale yanayomjia katika wahai sadikishwa katika yale yanayomjia yeye sallallahu alayhi wasallam katika wahai sasa ibn mas'ud radhiyallahu anhu ameyasema haya maneno kwamba msimulia mtume sallallahu alaihi wasallama naye ni mkweli na mwenye kusadikishwa kwa nini uktubu li anna alhaditha an umuri alghaibi لأن الحديث عن أمور الغيب لأن الحديث عن أمور الغيب لأن الحديث عن أمور الغيب لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف التي لا تعرف التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي ابن مسعود يمسيه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق kwa nini kwa sababu hii hadithi لان الحديث وسبب هي حديث عن امور الغيب inahusiana habari za ghaib inahusiana habari za ghaibu allati la tu'rafu habari ambazo hazijulikani mambo ambayo hayajulikani illa an tariqil wahyi isipokuwa kwa njia ya wahyi illa an tariqil wahyi isipokuwa kwa njia ya wahyi haya mambo ambayo yametajwa hapa hayajulikani isipokuwa kwa njia ya wahi Ibn Mas'ud akaanza kunukuu maneno ambayo ameyasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi hakika mmoja wenu linakusanywa umbile lake kwenye tumbo la mama yake inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi hakika mmoja wenu linakusanywa umbile lake katika tumbo la mama yake 40 yawman nutfatan siku 40 hali ya kuwa akiwa ni nutfa siku 40 hali ya kuwa akiwa ni nutfa mama ana nutfa hiya alma'ul qalil alma'u alqalil هي الماء القليل هي الماء القليل الماء القليل اي يعني قطره من المني اي يعني قطره من المني اي يعني قطره من المني اي قطره min almani siku 40 akiwa ni nutfa nutfa ni nini ni maji kidogo maji kidogo ikiwa na maana ah, tone la mani qatra min almani tone la mani kwa siku 40 mtu anakuwa ni mani muda wa siku 40 طيب ثم يكون علقة مثل ذلك kisha anakuwa ni alaka mfano wa siku hizo hizo 40 thumma yakunu alaka kisha anakuwa alaka mithla dhalika mfano wa siku 40 alaka ni nini alaka uh, qita'atun min dami qita'atun min dami qita'atun min dami qita'atun min dami qita'atun min dami kwa muda wa siku 40 zingine anakuwa ni kipande cha damu ya damu ambayo inakuwa pamoja akisha kuwa mani kwa muda wa siku 40 anaenda yeye anajibadilisha zinapoingia 40 zingine yale mani yanajibadilisha na kuwa pande la damu ambalo linakuwa pamoja pande la damu ambalo linakuwa pamoja thumma yakunu mudghatan mithla dhalik kisha anakuwa ni mudgha mfano wa hizo siku 40 thumma yakunu mudghatan mithla dhalik kisha anakuwa mudgha mfano wa hizo siku ambazo ni 40 mudgha ni nini itoatun min lahmi kitoatun min lahmi kitoatun min lahmi kitoatun min lahmin siku zingine arobaini anakuwa ni kipande cha nyama siku zingine arobaini anakuwa ni kipande cha nyama kwa siku arobaini za kwanza uh, anakuwa ni mani siku arobaini zinazofuata anakuwa ni pande la damu na siku arobaini zingine anakuwa ni kipande cha nyama kipande ya nyama zinakuwa siku ngapi 120 kwa hiyo zikishafika siku 120 mtu anageuka na kuwa ni kipande cha nyama sasa akishafikisha siku 120 hapa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thumma yursalu ilayhi almalaku kisha anatumwa kwa kiyeye malaika thumma yursalu ilayhi ay ila aljanin ilayhi eh ila aljadid ilayhi eh ila aljadid kisha anatumwa kwa ile mtoto wake kwa tumbo la mama yake baada ya siku 120 almalak malaika malaika anatumwa anatumwa na Allah subhanahu wa ta'ala fayamfuku fihi ar ruha akapulizia kwenye huyo mtoto ambaye katika tumbo la mama yake roho yani malaika anaenda kupulizia roho malaika anaenda na kupulizia roho anapulizia vipi hiyo roho hakielezwa katika hadithi lakini malaika anaenda na kumpulizia yule mtoto roho ma maksudu ruh huna nini maksudio ya roho hapa ma maksudu arruhi هنا nini مقصوديه يا روح hapa مقصود الروح هنا ما به يحيى الجسم ما به يحيى الجسم ما به يحيى الجسم ما به يحيى الجسم روحه ni kile kitu ambacho mwili unakuwa hai roho ni kile kitu ambacho mwili unakuwa hai ikiwa na maana kabla ya siku 120 na kabla ya kuja malaika kupulizia roho mtu alikuwa ni mfu tena yaani toka kuwa manii mpaka kuwa pande la damu mpaka kuwa pande la nyama mtu anakuwa ni maiti kwa hiyo anapokuja malaika na kupulizia roho sasa mtu anakuwa yuko hai akishafanya hivyo huyo malaika wayu'maru bi arba'i kalimat na anaamrishwa maneno manne ويؤمر اي الملك ويؤمر اي الملك anaamrishwa yule malaika ay almalak amrisho ni yule malaika wal amiru huwa Allah azza wa jalla wal amiru huwa Allah azza wa jalla wal amiru huwa Allah azza wa jalla na muamrishaji ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo Allah anamwamrisha malaika aandike mambo manne bikatibi riziki kuandika riziki yake bikatibi rizqihi kuandika riziki yake yani yule mtoto riziki yake inaandikwa kabla hajaja duniani riziki yake inaandikwa kabla hajaja katika hii dunia اكتب والرزق نوعان والرزق نوعان والرزق نوعان والرزق نوعان رزق يقوم به البدن هذا هو النوع الاول رزق يقوم به البدن رزق يقوم به البدن رزق يقوم به البدن والنوع الثاني رزق يقوم به الدين رزق يقوم به الدين رزق yaqumu bihi ad-din riziki ziko za aina mbili kuna riziki ambayo mwili unakuwa sawa sawa yaani unasimama vizuri riziki ni yaqumu bihi albadan riziki ambayo mwili unasimama vizuri tunaendesha kutokana na chakula vinywaji na mfano wake yani katika vile vitu ambavyo mwili wa mtu unakaa vizuri na kuendelea kukua vizuri wanautha na aina ya pili rizqun yakumu bihi din riziki ambayo dini ya mtu nasimama riziki ambayo dini ya mtu inasimama na hii riziki ambayo dini ya mtu inasimama ni riziki ipi huwa al-ilmu wal-iman huwa al-ilmu wal-iman huwa al-ilmu wal-iman huwa al-ilmu wal-iman riziki ambayo dini ya mtu inasimama vizuri ni riziki ya elimu na imani riziki ambayo inafanya dini ya mtu isimame vizuri haingii katika misukosuko wala dini yake haitingishwi ni riziki ya elimu na imani mtu anapokuwa na elimu dini yake inakuwa inasimama vizuri leo yuko hivi kesho yuko kula kwa sababu kile anachokifuata yeye anakijua yani hafanya mambo ya hakika anakifanya kitu aliyokuwa anakijua lakini vile vile wale imani na imani mtu anapojaliwa kuwa na imani ya kumwamini Allah na zile nguzo sita zingine zilizosalia nguzo imani kwa ujumla mtu anakuwa yuko sawa sawa na hii ni kikubwa sana na wengi katika watu wanajibu wa kathiru minan nas mahrumuna na wengi katika watu hili sio mjibu yani dini ya mtu haiwezi kuwa tawa isipokuwa ni kwa elimu na imani kinyume na hiyo dini ya mtu haiwezi kuwa sawa haiwezi kuwa sawa sawa kwa nini kwa sababu yeye atakuwa anayumbishwa katika kile anachokifuata elimu hana kwa hiyo kitu gani kinachotokea ni yeye kuyumbishwa atayumbishwa atayumbishwa lakini vile vile riziki nyingine imani mtu akiruzukiwa imani iliyokuwa thabiti halali kwa hiyo kishichanganya imani na elimu mtu atakuwa amejaliwa riziki kubwa katika maisha yake hakuna mfano wa riziki ya namna hiyo na aina zote hizi mbili za riziki yani riziki ambayo mwili wa mtu unakuwa unatengenea na riziki ambayo dini ya mtu inakuwa inatengenea ndio makusudio katika hii hadithi kwa hiyo haya yote yanakuwa yanaandika واجله na muda wake wa kuishi katika dunia yani pia malaika anaandika muda wake wa kuishi katika dunia wa ajalihi na muda wake wa kuishi katika hii dunia eh muddatu baqaihi fi hadhihi dunya wa ajalihi ay muddatu baqaihi fi hadhihi dunya muddatu baqaihi fi hadhihi dunya muddatu baqaihi fi hadhihi ad-dunya ajali yake ikiwa na maana muda wa kubaki kwake katika dunia malaika anaandika kwamba huyu mtu anabaki katika dunia muda huu kile yaani mamkana vivyo itakavyokuwa mtu hatocheleweshwa wala hatuzidishiwa wakati wake kwa kuishi katika dunia yani muda ambao wewe umepanga kuishi katika dunia utakuwa ndio huo huo hautozidishwa wala utapunguzwa na watu kufotiana katika muda wao kuishi katika dunia kuna watu wataishi muda mrefu kiasi na wengine wataishi muda mfupi lakini kila mtu ana wakati wake kubaki katika dunia kila mtu ana wakati wake ule wakati wake ukishaisha halali yani hapo hata kama pafanyike nini ataondoka tu ataondoka hata iweje ataondoka katika dunia maadamu ule muda wake umeisha hapa tunapochukulia ijtihad namna gani sio Uthaymeen wakati anasherehesha hii hadithi akataja kitu kimoja ambacho kitokea unaweza huko mwenyewe yafaa mtu atokea na gari yake huko na huko akatokea mtu wa pikipiki basi yule mtu wa pikipiki kasimama na mtu wa gari kasimama kila mtu anamsubiri mwenzake tapi sasa kila mmoja alimwona mwenzake amesimama na mpishe akawasha chombo chake kila mtu akawasha katika wakati ule ule wakati kumkana yule mtu kujipiga sana sasa angalia yani kila mtu alisimama kuona mwenzake apiga lakini kumbe ndo ajali ya mtu ilikuwa kwao kile kile ambacho wao walikuwa nakichukulia tahadhari ndio kilichokuja kutokea kwa vyovyote itakavyokuwa wewe wakati wako ukishafika ukoondoka katika dunia hakuna namna utaondoka tu ndio maana sisi kila wakati vitu fanye istidadi tufanye maandalizi ya kuondoka katika dunia kwa sababu hatujui wakati gani tutaondoka wala hatujui tunaondoka kwa ajali ipi wa amalihi na matendo yake yani malaika pia ataandika matendo ya ah, yule mtu hajakuwa bado katika tumbo la mama yake washaqiyun au sa'idun na muovu au mwema yani ataandika vile vile kwamba huyu mtu atakuwa muovu au mwema hayo tena washaqiyun au sa'idun na muovu au mwema من هو السعيد السعيد هو الذي تم له الفرح والسرور السعيد هو الذي تم له الفرح والسرور هو الذي تم له الفرح والسرور هو الذي تم له الفرح والسرور هو الذي تم له الفرح والسرور mwema ni yule ambaye inatimia kwake furaha jana kama uondoka katika dunia kwake furaha inatimia kwa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala والشقي بالعبد والشقي بالعبد والشقي بالعبد na muovu ni kinyume chake washaqiyu bil aksi na muovu ni kinyume chake ni yule ambaye hatopata furaha atakuwa katika majuto huyo ndio muovu kisha mtume sallallahu alaihi wasallam baada haya akasema haya maneno yafuatayo akasema fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu na hapa kwa Allah ambaye hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki kinyume chake yeye na kwa yule ambaye hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki kinyume chake yeye inna ahlakum la ya'malu bi'amal ahli aljanna hakika mmoja wenu atafanya matendo ya watu wa peponi bi'amal ahli aljanna hapo mbele yake uktub fima yabdu lin-nas fima yabdu linnas فيما يبدو للناس إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس hakika mmoja wenu atafanya matendo ya watu wa peponi kwa vile inavyodhihiri kwa watu fima yabdu linnas kwa vile inavyodhihiri kwa watu yani watu wasimuone wanaona kama sikombori mtu wako peponi jinsi anavyofanya ibada <laughs> lakini inakuwaje hata ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'u mpaka hali baina yake yeye na kuingia katika pepo isipokuwa dhira'u makusudio hapa ni nini eh yadunu ajaluhu eh yadunu ajaluhu ay yadnu ajaluhu ay yadnu ajaluhu ajali yake inakaribia yani kufanya mazuri kwa jinsi ambao wanaodhihiri kwa watu mpaka ajali yake inapokaribia mpaka muda wake unapokaribia wa kuondoka katika dunia yani unabaki muda mfupi sana yani muda mfupi kama angeendelea kufanya vile vile ageingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini mtume anasema fayasbiqu alayhi alkitab kinamtangulia kitabu kile kinacho kimeandikwa kwamba imma atakuwa shakiyu au sa'id kwa maadamu imeshaandikwa na yeye ilikuwa eh, ni shakiyu kwa hivyo mwenye anafanya kazi mazuri kwa jinsi anavyodhihiri kwa watu muda unabaki kidogo maadamu yeye ni shakiyu fayamalu bi'amal ahli an-nar akafanya matendo ya mtoto fayamal bi'amal ahli an-nar akafanya matendo ya watu wa motoni anaofanya matendo ya watu wa motoni anakufa fayadkhuluha akaingia katika moto kwa muda mtumia wa kufanya mazuri lakini mwisho anakuja kufanya matendo ya watu motoni anakufa na kuingia katika moto wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar yani fima yabdu lin nar kama taqaddama na mmoja wenu anafanya matendo ya watu wa motoni fa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar na mmoja wenu anafanya matendo ya watu wa motoni hata ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'u mpaka ibaki baina yake yeye na kuingia katika moto sipokuwa dhira'u yani mpaka ibaki baina yake yeye na kuingia katika moto sipokuwa muda mfupi muda mfupi fayasbiqu alayhi alkitab ikamtangulia kitabu fayasbiqu alayhi alkitab ikamtangulia kitabu fayamalu bi'amali ahli aljanna akafanya matendo ya watu peponi fayamalu bi'amali ahli aljanna akafanya matendo ya watu wa peponi akafa fayadkhuluha akaingia katika pepo akaingia katika pepo لاجل هذا جاء في الحديث لاجل هذا جاء في الحديث انما الاعمال بالخواتيم لاجل هذا جاء في الحديث انما الاعمال بالخواتيم لاجل هذا جاء في الحديث انما الاعمال بالخواتيم لاجل هذا جاء في الحديث انما الاعمال بالخواتيم kwa ajili hii imekuja katika hadithi kwamba hakika matendo yanazingatiwa mwisho wake kwa hiyo sisi yani tunayoyafanya yenyewe yameandika je mtu asifanye ibada kwa sababu ameandikwa hapana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba a'malu kullun muyassarun lima khuliqa lahu fanya matendo mazuri kwa sababu kila mmoja anawepusishwa jina aliyoumbiwa kwa lazima mtu ajipinde kwenye kufanya ibada kwa sababu umekadiriwa nini hujui kwa hiyo wewe jipinde katika utendaji wa ibada basi na kama unafanya ibada zako ikhlas unafanya kwa ajili ya dini Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukutupa huwezi kutupwa na Allah subhanahu wa ta'ala لأن ما قدر الله sabaka bikulli ma huwa kain kwa sababu alichokudiria Allah kimetangulia kila kitu kilichopo kwa hiyo mtu peponi au motoni ni wakati wa kifo chake ni wakati wa kifo chake mwisho kabisa andika maneno yafuatayo ahwalu nnasi بالنسبه للبدايات والنهايات أربع أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربع أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربع أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات اربع ahwalu an-nas binisbati lilbidayat wan-nihayat arba hali za watu uh, kwa mnasaba wa mwanzo na mwisho ni nne yani hali za watu kwa kuangalia mwanzo wao na mwisho wao zimegawanyika katika uh, hali nne alula alula hii alhala alula من بدايته حسنة من بدايته حسنة من بدايته حسنة ونهايته حسنة من بدايته حسنة ونهايته حسنة من بدايته حسنة ونهايته حسنة hali ya kwanza man bidayatuhu hasana wa nihayatuhu hasana kuna yule ambaye mwanzo wake ni mzuri na mwisho wake ni mzuri man bidayatuhu hasanatun wa nihayatuhu hasana mwanzo mwisho ni mzuri الحاله الثانيه من بدايته سيئه من بدايته سيئه man bidayatuhu sayyi'atun wa nihayatuhu sayyi'a man bidayatuhu sayyi'atun wa nihayatuhu sayyi'atun man bidayatuhu sayyi'a wa nihayatuhu sayyi'a kuna hali ya pili ambayo kuna wale au kuna yule ambaye mwanzo wake mbaya na mwisho wake mbaya mwanzo wake ni uongo ده مش واد الموت لأن ماذا مش الموت بدايته سيئة ونهايته سيئة mwanzo wake mbaya mwisho wake mbaya yani matendo yake yeye katika umri wake yote ni mabaya matendo yake yote mwanzo mwisho ni mabaya الحاله الثالثه الحاله الثالثه من بدايته حسنه man hidayatuhu hasanatun wa nihayatuhu sayyi'a man hidayatuhu hasana wa nihayatuhu sayyi'a man bidayatuhu hasana wa nihayatuhu sayyi'a man bidayatuhu hasana wa nihayatuhu sayyi'a man bidayatuhu hasana wa nihayatuhu sayyi'a kuna yule ambaye mwanzo wake ni mzuri lakini mwisho wake ni mbaya mwanzo wake ni mzuri mwisho ni mbaya na mfano wa hawa ni yule ambaye aliyetaka alikuwa muislamu baada ya kutaka akatoka kwenye uislamu akaingia katika eh, ukafiri kwa mwanzo wake ni mzuri lakini mwisho anakuja kumalizia kuwa eh, ni mbaya nasikara mwanzo mtu akawa na msimamo mzuri akawa ni mtu wa tauhidi eh ikhlas katika ibada lakini mwisho akaja kuingia katika shirki imekuka mali unje nje akaingia katika ushirikina kwa hiyo ukuta huyo mtu mwanzo wake ni mzuri lakini mwisho ni mbaya الحاله الرابعه من بدايته سيئه من بدايته سيئه من بدايته سيئه wa nihayatuhu hasana man bidayatuhu sayyi'a wa nihayatuhu hasanatun man bidayatuhu sayyi'atun wa nihayatuhu hasanatun man bidayatuhu sayyi'atun wa nihayatuhu hasanatun man bidayatuhu sayyi'atun wa nihayatuhu hasana kuna yule ambaye mwanzo wake ni mbaya lakini mwisho wake ni mzuri mwanzo wake ni mbaya mwisho wake ni nzuri kama wale wachawi ambao walimwamini Musa alayhi salam <coughs> walikuwa ni wachawi wale na uchawi ni ukafiri lakini baadaye wakatoka kule wakaingia e, kumfuata Musa alayhi salam hakala ah, kwa hizo ndo hali za watu hizi hali mbili za mwisho ndizo ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam kazieleza katika hii hadithi <coughs> kuonyesha kwamba nyoyo za watu zinabadilika ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakithirisha sana kuomba dua ya mukallib alqulub thabbit qalbi ala dinik ewe mbadilishaji wa nyoyo uthibitishe moyo wangu kwenye dini yako nyoyo huwa zinabadilika leo mtu anaweza kufanya mazuri lakini kisho ukatengeuka leo unafanya mazuri lakini kesho usinguke leo unaweza kufuata haki wewe lakini kesho shubu ukaletewa ukaiacha kwa lazima kuomba Allah subhanahu wa ta'ala athibitishe nyoyo zetu kwenye twaa athibitishe nyoyo zetu katika haki athibitishe nyoyo zetu katika dini ili kusudi mwisho wetu uwe mwema na وهي حديث وتاريخ كفوبي اا يتكون الشيخ كما قلنا